كده البخاري رحمه الله بيقول باب رفع الصوت في المسجid. Məsciddə səs qaldırmaq. Elə bir ki, bu bab bizim üçün keçib qabaq, elə deyil. Belə o belə keçmişdi. Təxminən bir 10 bab bundan qabaq. Bu məsələ barədə. Ki, məsciddə səs qaldırmaq olar yoxsa yox. Orada gərək o iki nəfər mübahisə edib, yəni, səslərini işləyib çıxır məscidə. فورد رحمه الله malı sağ cümlesinin rivayetini getirir. Ve deyir ki, meçiddə diyanmışdı, birdən deməli, kimsə ona bir daş attı qalacaq. Gördüm ki, bəs Ömər bin Xattaldır. Salmaq istəyir onu. Yəni. Deyir ki, bəs gedək iki nəfəri gətir. Gətir oğlan. Və oğlanı gətirdim. Dedi ki, bəs Ömər Muhammedlardan soruşdu ki, kimsiz siz? Və harmanız? Hə, hə. Bəs onlar iki nəfər dedi ki, biz Taif əhlindənik, Taifdən. Dinə, Taif yerməlidir. Yəni, hə, oradan biz. Və bu vaxt e, Ömər radiyallahu anh Dedi ki, əgər bu, bu şəhərdən olsaydınız, yəni Mədinədən, siz e, yəni elə bil ki, şallaqlayardım biraz. Vurardım. Çünki deyir, Peyğəmbər salsın məscidində səs qaldırırsınız. O iki nəvə səs qaldırmışlar, səskü ilə danışdılar. Və Ömər Əliyyələn ki, əgər bu şəhərdən olsaydınız, yəni sıvraqdan. Yəni, bu onu göstərir ki, cahillik üzrdür. Yəni, başqa şəhərin olduqlarına görə Ömər Xattab heç nəmədə, həmçinin hürmətdir. Və həmçinin göstərir ki, bəs məkiddə ses qaldırmaq olmaz. Lakin, keçən babda 10 fəsildən qabaq, orada gördük ki, səs qaldırmaq olar. Çünki Peyyəmbər səs çıxdı, demək olar, səs üzünə qaldıqdır. Aydındır, heç nə demək olar. Və necə bu məsələni şey eləmək olar? Yəni, ola bilsin, onlar faydası söhbət edirlər, məsələn. Ona görə, bəli, faydasız söhbətlərin məsələ qaldırma olmaz səskür. Amma belə, tutaq ki, ıı, faydalı bir şeydirsə, tutaq ki, ölüm məclisidir və ya dünyavi söhbətdir, olar kim faydalıdır, olar biraz səs qaldırmaq. Onu da lakin bəzi alimlər görməyiblər. Hətta Malik deyib ki, məsciddə bəhsəsindən danışma məkrufdur. İstəyir dünya söhbəti olsun, olsun istəyir din. İmam Malik radiyallahu anh. Və lakin e, Ömər bin Xattabın e, bu həd, aha, vəziyyəti, bu əsəri göstərir ki, yəni faydası söhbətlərdir. Amma faydalı olaraq, aydındır faydalı olar. Düzdür, gəlib ki, İbn-i Macədə bir neçə hədis ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi məscidlərdə səs qaldırmağa qadağan edir. Ümumən. Ola ki, bu ayət deyil, birinci zəifdir, ikinci də bu hədisdə aiddir faydası söhbətlərə. Amma faydası, faydalı söhbətlər olan inşallah e, heç nə yoxdur bu söhbətlər. Və Ömər bin Xəttab da yəni, həmçinin hədisdə göstərir ki, Ömər bin Xəttab necə dini yəni, dini şuarları yerinə yetirirdi. Adi bir dənə balaca bir şeydə də fikirləsən, yəni, o məsələ toxunurdu və qoymurdu ki, heç nə cızından çıxsın. Onun yolda din doğrudan da Abu Bakırın xüsusən Ömərin vaxtında izzətli idi. İzzətli doğrudan lakin sonra başını zəifləməyə. Və sonra Rəb Buxarə Rəxmullah həmən hədisi gətirir, hansı ki, 10 fəsrindən qabaq keçmişdi ya. Onun da hədisi gətirir və göstərir ki, bu hədisi gətirmək məqsədi olur ki, faydalı olar. Orada icazə verilmişdir. Bu hədisin dağımızı gətirdi ki, elə başa düşməsinlər ki, olmaz daha ses qaldırmaq. Gətirir ki, bu hədisi ki, faydalı olar, məqsəd odur ki, faydası söhbətlər olmaz məsciddə. Aydındır. Və sonra burada Rahiməhullah məsciddə oturmaya və halqa, və halqa qurmaq. Yəni, belə dairə şəklində oturub, nəsə eləmək, zikir və s. Zikirdirsə, budur ki, hələ zikir olmaz. Yəni, sufilər ilə yığışıb bir yerə başlar zikirləmək. O cür olmaz. Nə Rəsul salsan deyib həll eləmək lazımdır, nə də sahabilə həll eləyib. Aydındır. Lakin halqa deyəndə, yəni zikr halqası, yəni elm halqası. Quran öyrətmək və elm olar. Sələf bu cür halqalar qurub. Ancaq La ilahe illallah, la ilahe hələ zikirlər eləmir. Yəni halqa şəklində. Lakin bu məsələ qalsın inşallah, yəni, gələn dərsin inşallah.